Eh, partida zaila, edak eh, badakigu batiz dela eh, ubedena buruz buruka, sas maski amasai edo amasazpitanko inituen, horrela, aurten lentsetuko niz gehiago ikia, ez zaila da, baina. Mm, Partidon baten initea dira gauza edera litaikena eta, zaila da, buruz buruka edo zer gertatzen handa, baina. Normalki batiz ni baino gehiago dela buruz buruka, ez du erran nahien galduko utala, baina biak uste dut hain eh, normal batean ari bali maigila, nik eh, seur galduko dutala. Hain esantza da nik partida zinez eh, ona itea eta, eta belak partida, eh, egun txar bat ukaitea.